هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا طريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ثم أما بعد Hvala i zahvala pripada samom uzvišenom gospodaru, Allahu Đelešanu, kome se muslimani i muslimanke okreću svoja lica, hvalajući njemu subhanahu wa ta'ala na seždu. Hvala mu koji nas je putio na pravi put iz ove stajame na svetu uputi. Hvala Allahu Đelešanu koji je pogledao moje i tvoje srce na lavo robe i od nas na putio sa dalji put. Put koji vodi, koji vodi ka džennetu, koji je udaljen od džehennemske vatre. Put koji daje sreću i rahatu i ovom i ovom svijetu. Put koji upućuje, nudi, daje, usmjerava svakog onoga koji želi od Allaha smakati njegov milost i njegov, njegov opust molim Allaha Jerešanu da nam opusti i nam se smiri. Donosimo salavat i salam na Allahu Rasula miljenika Muhammeda sallallahu alaihi sallam ga Allah je Jerešanu gledajući ovaj dunja, ovaj svijet u datom momentu vidio ga je kao najčišćeg najčišću osobu koja posjeduje najčišće srce kao što kada Boga ima mesu da mu se Allah smiluje, vidio je Allah Jerešanu Muhammedovo srce kao najčišće, pa ga je on subhanahu wa ta'ala izabrao, usmirio ga i poslao ga ljudima i džinima kao poslanika, ali i sada. Doista, najbolji čovjek, onaj koji, kada bi pričali dan i noć, ne bismo ostali bez riječi. Onaj koji je poslan kao milo svim svjetovima. I kada razmišljaš od Allaha u poslaniku alaihi salamu, Allah je lišanom spušta svoju milost i svoju oprost na tog roda. Onaj, ono srce koje je povjerovalo Allaha i njegovog poslanika alaihi salama, nema trenutka, a da ne razmišlja Allaha i njegovog poslaniku alaihi salamu. To su dva osnovna izvora ove vjere, gospodarski i svjetova. I onaj koga Allah je rešao izabrao između ljudi koji će objasniti tu vjeru. Kur'an, to mora Allah spadala. Zato ćemo večeras, draga moja braćina i sestra u islamu, načeti vrlo važnu temu gdje su mnogi muslimani e, otišli iz jedne krajnosti u drugu krajnost. To je ljubav prema našem poslaniku Muhammedu Salvanice. Vidjet ćemo da je ljubav nešto što se izražava srcem. I ljubav je nešto što čovjek osjeća u svome srcu prema nečemu i nekome. I u datom momentu ta osoba izražava tu ljubav spominujući ili sljedeći tu osobu ili stvari i djela te osobe. Tada ćemo vidjeti djecu ili tako, gledajući televizor i gledajući utakvicu, povinuju se nekom i nekim igračom. Vidjet ćemo danas tineđere, jeli, tineđerke, momke i djevojke, slušajući pjevače, povinujući se, pa onda mijenjuju Allahova stvorenja, jeli, ono što Allah je šansu dao on je ljepote njegovog izgleda, vaštine, jeli, mijenja pa frizuru, pa ovako ćemo, onako ćemo i tako dalje, tako dalje. Doista ljubav, dubalje je velika stvar. Blagoli se onom robu, muslimani i muslimaki, kome je Allah Jerešanu usadi u njegov srce ljubav. Blagoli se njemu, vallahi. Onaj koji ima ljubav, ima džennet jer voljeti Allaha i njegov poslanika ali salama, je dužnost svakog muslimana i muslimanca. Voljeti Allaha je Jelešanuhu znači, i vidjet ćemo ako bude kroz opravljavanje, znači da, da znaš koji je gospodar tvoj. Voljeti Allaha i Jelešanuhu jeste da se družiš sa Allahovom knjigom Kur'anom. Je to i dokaz moje i tvoje ljubavi sprem Allaha je Jelešanuhu. Voljeti Allaha poslanika, i Jelešanuhu Znači, druži sa njegovim životom. Kao što kaže Abdullah, to je slučaj Abdullah ibn Mubarak, kada mu sada smili. Imao je mnoštvo učenika. Ali bi svakog dana u jednom trenutku Abdullah ibn Mubarak odšao po svojim učenika. Pa su ga zapitali, o Abdullah, da ti, da, da ti ne dosadimo, što, čega nas napuštaš? kada je on, subhanallah, doista, zavolim ili poželim da se družim sa poslanikom Muhammedu sallallahu sallam. Allah. Pa se osamim, uzem kitave, knjige o Resulu Muhammedu sallallahu sallam i družim se sa njim, subhanallah. Poželim se družiti sa shabima, prijateljima poslanika ali sallama, Ebu Behrom, Omerom, Osmanom, Alijom i tako dalje, i tako dalje sjednim, uzmim knjige, čitam. Dragi brate, cijena sestra, koliko znamo poslanika ali sa nama. I vidjet ćemo, smala, vidjet ćemo to malo djete, o Leo Mesiju zna datum ženja, gdje živi, kako živi, šta odlađe, šta jede, šta, šta kad spava, gdje ide u kafiće i tako dalje, tako dalje. Da li ja i ti znamo samo roženje Rasula ali sa nama? Kako se desilo? Šta je se desilo u datom momentu? Koje su te blagodati spušteni od Allaha spadala sa roženjem, sa izlaskom iz majke Amine, Allaho poslanika ali sa nama majke? Koje su blagodati njemete date umetu ovome koji smo između ostalog mi pripadali? Da li mi to znamo? Da li žudimo za Resulom sallahu sallam? Da li ga volimo? Da li ga, da li ga slijedimo na kraju krajima? Čak od nas može se postaviti pitanje i odgovor dati. Ovo trenutku. Koliko znamo, je li, koliko znamo hadisa, govora poslanika Muhammeda sallam? Mi rećemo, li, pogotovo danas, u današnjem vremenu, u modernom svijetu, želeći ljude zaključati u kuće, li, pa su, jeli, pa non stop na televiziji, u radiju, tako dalje, i dalje, tako dalje, postavljaju ljudima sistem života. Pa onda im kao, e, ovako ćete kuhati večeras, za večer za svoga muža bit će bolje, bolje će, jeli, funkcionisat kad dođe kući. Ovako će ovo, ovako će ovo, spadno, da li mi znamo, da li mi znamo kao muslimani, muslimanke, muslimanke, kako je Allah u poslanih ali sada funkcionisamo? bio mladić, pa kad je izrastao u čovjeka, pa izabir od Allaha spada da bune Allaha u poslanika, kako je zaštićen, kako je pomog, pomognut od Allaha spada kako je voljen Allahu Resus, Allahu Resus, Allahu Akbar. Allah je voljen od, od, od, od onih koji su bili sa Resulom, sa A poštovan od onih koji nisu htjeli priznati poslanika, ali sam To je osobina vjernika. Da li se kao mi, kao muslimani, koji nam je uzor, Allah, poslanik, poslanik, da li se volimo? Voliti nekoga ili ljubav nije samo izražavanje, e, ja te volim iz tačka. E, ti kad djevoj koja je sutra se ženiš, kada ja te volim, pa dobra, ako se to isti isti ti volim, pa ti ćeš joj ženiti. Znači, nakon ljubavi ili iskazivanja ljubavi, srčani ili jezični ljubav, dolazi način radnja, dolazi dijelo. Ako mi kažemo da volimo Allaha, njegov poslanika ali sa nama, a te imaju čeras poslanika ali sa nama, da li mi slijedimo Resulullah Muhammeda sallahu alaihi sallam? Ili da li znamo uopšte ko nam je Allah poslanika ali sa nama? Da bi, da bi smo ga slijedili. Ili čuo sam neki hadis, ne mi kanali, ne mi brate objasni. Hvala, citira hadis, uopšte izvrnu, potpuno <laughs> izokrenut u kojoj si to Allah u knjizi našao Allah u robe. Ako ga pitaš o drugim stvarima, jel? O stvarima, o stvarima, izvini, Allah, Allah, kako ti ide trgovina? Mama će te srce dirati. Koliko ima, toliko imam u kući dinara, birhima, jel? Toliko ima ovoga, auto mi je tako, malo je slabo, treba ga popraviti, treba ga zavrnuti šarafe, treba sada zima dolazi, jel, komijenti, jel, gume i tako dalje, tako dalje. Subhanallah. Mi što štiće dunjalu da mijenjamo, ide to mašalu. Ali koliko štiće vjeri, koliko štiće blizine prema Allahu, Allahu Đelešanu i je li, Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu sallam, to je sređenje Allahu poslanika Muhammedu sallam. Doista, vidjet ćemo krušenijatske tekstove, Kur'ana i Sunneta, Allahu poslanika sallam, da Allah njegov poslanik sallam spominju razne vrste ljubavi pa spominju prema roditeljima, jeli, prema majicu, prema ocu, prema djeci, prema sinovima, prema, prema čerima, spominju prema, prema dunjaluku, prema imovini, jeli, tako, spominju prema ovome životu i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Znači, spominje Allah išan njegov poslanik Mohamed s.a.v. Kao što Allah išan kaže u Ve Fajrim, وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبَّ جَنَّا I bogatstvo rano volite. Pa Allah išan kaže. Znači kaže da ljude da bogatstvo pretjerano vole. I to je osnova jeli gdje Allah i šan iskazuje ili govori nam da ipak ljudi vole ovaj dunija. A zbog čega? Jer je drugi ajet, sura Al-Adiyat, gdje kaže Allah šanu وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْلِ لَشَدِيدِ I on, zato što voli bogatstvo, radi šajde. Allah je Mišanu usadio ljubav prema bogatstvu, i ljubav prema imetku, i ljubav prema jeli, nečemu, da ne bi ljudi bili izdelice, da ne bi bili u vlasvetu nemaru, treba raditi. I da u ti ljubav. Ali ta ljubav ne smije da pobijeli i ne smije biti iznad ljubavi kada Allah u njegu poslali Muhammed sa osam. Mora biti ostala. I to ćemo ako mi je da na, uz Allah pomoć kroz ovo predavanje, pokušati da objasnimo. Također, ona je u šanu u suri Al-Qiyamah, kaže, Kella bel tuhibbun al-ađile. U istinu, vi ovaj prolazni svijet volite. Allah je rešanu, u istinu, vi ovaj prolazni svijet volite. Ne nekim se javi ko ne voli ga. Jer suprotno je kuranskom majetu. A s druge strane, Allah je ono što je rekao, doista je Allah istina. I dalje Allah je u ovoj suri kaže وَتَذَرُونَ الْآفِرَ a onom svijetu malo volite brige. Subhanallah. Znači, nije problem, dao sam ti, dao sam ti ljubav. Ali nemoj zaborati drugi svijet. Vodi brigu. Zamislite da muslimani i muslimanke vode brigu. Pa, 12, od 26 sajata, 12 sati vodi za dunja, a 12 za ahiret. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah svaki razuman čovjek, to je muslima muslimaka, sigurno bili hafizi Kur'ana, učenjaci hadisa, Allah, poslanika, ali salama. 12 sati, znači, 24 sata. 12 sati za, za dunija, a 12 za afiret. Razum, Allah ti dao razum. Gdje ga koristiš, brati i sestri? Gdje ga koristimo? Allah, da nas Allah pomoli. Wallahi, da nas Allah, subhanahu wa ta'ala, pomoli pomogne da idemo ka djennetu, da nam podari ljubav ka njemu i kako sam nikom namenu sa osamene. I također, Allah šalnu suratu Al-Ala kaže Ben tukthiru lal hayate dunia Doista, ali vi više volite život na ovome svijetu Wal ahiretu hajru wa abqa Ali onaj svijet, ahiret, je za vas, jeli, haj, bolji, ha? I vječan je. Ne samo što je bolji, i vječan je. To je svi napuštamo ovaj dunje. Allah je šal nam dao